Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, on je upućen, a koga u zabludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik. Kaže stvorite svjetovo u prevodu značenja ajeta ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, ako smo se zapitali šta je to što će za najviše vjernika biti uzrokom njihovog ulaska u džennet? Ko će biti najbliži do poslanika sallallahu alaihi ve sellem u džennetu? Šta je to što će biti najteže na mizanu, na vagi, na sudnjem danu? Šta je to što je odraz istinskog vjerovanja? i šta je to čime se upotpunjuje vjerovanje, onda smo zasigurno došli do odgovora da je to lijepo ponašanje. Husnul huluk je nešto za čim svaki vjernik i vjernica trebaju žuditi, a da bi to postigli, naravno, trebaju se odgajati i obrazovati da shvatimo i razumijemo šta je to što spada u lijepo ponašanje, šta to Allah voli i njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, da maksimalno svoj život organizujemo na takav način. Jer stvoritelj nebesa i zemlje kaže za poslanika sallallahu alaihi ve sellem wa inneke le'ala huluqin azim ti si u istinu odnosi se na poslanika sallallahu alaihi ve sellem najboljeg morala. Jer ga je uzvišeni Allah odgojio, poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i on je bio na najvećem stupnju morala. On je nama najbolji uzor i to nam je pokazao kroz svoj odnos prema ashabima, prema komšijama, svojoj porodici. Čak nam je poslanik sallallahu alaihi ve sellem uzor kako se treba ponašati i prema neprijateljima. Abdullah ibn Haris radijallahu anhu kaže nisam vidio čovjeka da je biš, više bio nasmijan od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A Džerir bin Abdullah radijallahu anhu kaže nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam čuo moj glas pred svojom kućom, a da me nije uveo u kuću. Od kada sam primio islam, nikada se nije sreo sa mnom, a da nije bio nasmijan. Jedna dakle od osnovnih poruka islama je izgradnja moralnih vrijednosti kod ljudi, na što ukazuju i riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem inma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq zaista sam poslan da upotpunim plemenite osobine. Ovu predaju bilježi Imam Ahmed i pogledajte cilj dolaska slanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da u upotpuni moralne osobine kod ljudi na način da im pokaže praktično, dijelom, primjerom kako se trebamo ponašati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže "Inna min ahabbikum ilayya wa akrebikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa." Meni najdraži i najbliži od vas na sudnjem danu su oni koji su najboljeg ahlaka. Ovu predaju bilježi Buhari. Draga braćo, kada razmislimo iskreno, ko je taj ko će biti u blizini sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem? Kad on kaže, dakle, oni koji su od vas najboljeg ahlaka – najljepšeg ponašanja. Oni koji su izgradili kvalitetan odnos i sa Allahom i prema sebi i prema ljudima koji ih okružuju. Oni koji namaz čuvaju, koji Ramazan poste, koji zekat daju, koji hađ obavljaju, koji roditeljima dobročinstvo čine, koji prema komšijama lijepo postupaju, koji nastoje pravedni biti, pa makar to bilo i protiv njih i njihovih bližnjih, i koji nastoje maksimalno svoj život na dunjaluku ispuniti korisnim dijelima. Poslanik alaihi salatu wasalam je savjetovao Ebu Dherra el gifari radijallahu an, pa mu je kazao ittaqillaha hajthuma kunt. Allaha se boj gdje god da si. Znaj da te Allah čuje, vidi i da ćete o svemu u tome obavisti. Wa atbi'i sejijete al hasanete temhuha. Nakon lošeg uradi dobro djelo da ga izbriše. Da izbriše ono loše wa khaliqin nas bi khuluqin hasan i prema ljudima se lijepo obhodi ponašaj se sa ljudima lijepo jer to je odraz tvog kvalitetnog odnosa koji si izgradio prema Allahu prema samome sebi da i prema ljudima izgradiš kvalitetan odnos i to će biti sebebom tvog uspjeha i na dunjaluku i na ahiretu Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao ekmelul mu'minina imanen ahsanuhum huluqa wa khiyarukum hijarukum linisaihim huluqa. Najpotpunijeg imana su oni vjernici koji su najboljeg ahlaka, a najbolji od vas su oni koji najbolje postupaju prema svojim ženama. Subhanallah. Pogledajte preporuke najodabranijeg, najboljeg čovjeka, čovjeka najpotpunijeg ahlaka, da nam je kazao da ćemo biti najpotpunijeg imana ukoliko se to odrazi na naše lijepo ponašanje. A najbolji od muslimana su oni koji najljepše postupaju prema svojim ženama. Neuzubila, danas imamo dojam isto kao da muslimani sasvim pogrešno razumijevaju ono što su temeljne istine i vrijednosti naše vjere. Nekada je u našem narodu bilo što si grublji prema ženi, to si biva nešto veća faca. Prije 14 stoljeća poslanik alejhi salatu ve selam kaže: "O hayrukum, najbolji od vas su oni koji najljepše postupaju prema svojim ženama." Jer žena je ili naša majka, ili naša sestra ili naša kćerka jer i moja i tvoja Hanuma je nečije dijete, nečija sestra, nečija kćerka. Dakle, vrlo je važno da postupamo plemenito i da to bude odraz našeg ispravnog razumijevanja Islama, da je lijepo ponašanje u stvari najljepši odraz našeg vjerovanja. Rekli smo najteže na vagi, na mizanu, na sudnjem danu je lijepo ponašanje u predaji koju bilježi Tirmizi. Poslanik alaihi salatu wasalam kaže Ma min šeji'in efkale fi mizani il mu'mini jaume il qiyame min husnil huluk. Najteže na mizanu, na sudnjem danu, vjerniku bit će njegovo lijepo ponašanje. Zato cijenjena braćo, u ovom najodabranijem danu u sedmici, u danu Mubarek petka za vrijeme ove današnje hutbe mislim da je vrlo značajno da potpuno jasno sebi kažemo ako želimo lijepo mjesto na budućem svijetu ako želimo bliskost i prisnost uz poslanika sallallahu alaihi ve sellem ako želimo da imamo vrijedna dijela i teška na sudnjem danu nastojimo da uljepšamo svoje ponašanje To trebamo dakle ostvariti na način da uspostavimo kvalitetnu vezu sa Allahom, da budemo odgovorni prema samima sebi i da se prema ljudima koji nas okružuju lijepo obhodimo i ponašamo. Da ne budemo samo lijepi u javnosti, lijepog ponašanja, nego najbolji trebamo biti u svojim kućama, prema svojim ženama i prema svojoj djeci. Da odraz našeg lijepog ponašanja oni najviše osjećaju – I da u stvari taj ambijent, kada smo daleko od očiju ljudi, kada smo daleko od toga da se prikazujemo nekome i pokazujemo, da budemo iskreni sa sobom i sa svojom porodicom i da naša djeca u nama vide lijep uzor, da znaju da im je babo i majka, da su im najveći prijatelji, najbolji savjetnici i najljepši uzor u lijepom ponašanju u bogobojaznosti, u izvršavanju namaza, u postu, u iskrenosti i u svemu onome što treba da krasi iskrenog vjernika. A iša radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Inna rađule le judriku bi husni hulukihi derađete sa'imi wal qa'im. Ebu Davud bilježe u predaju da je poslanik alaihi sellem rekao zaista će čovjek lijepog ahlaka sigurno dostići stepene klanjača i postača. Znači čak osoba koja nije u mogućnosti puno klanjati na file mimo farzova i postiti na file mimo farz, farza, lijepim ponašanjem će dostići te stepene. Svi smo mi to osjetili čak i u školi. Osoba koja je lijepog ponašanja učenik – pa mu učitelj ili nastavnik blagonaklono ili profesor na fakultetu kad vidi da je neko lijepog ponašanja, kaže zato što si bio redovan, zato što se lijepo obhodio prema nastavi, zato što poštuješ, ovo je između sedmice i osmice, ali ćeš dobiti osmicu. Ili između trojke i četvorke, evo ti četiri. Pogledajte, čak i mi kao ljudi, tako kad je neko lijepog ponašanja, kažemo, e, dobit ćeš nagradu. A onaj ko bude lijepog ponašanja kod Allaha će dostići stepen klanjača i postača svojim lijepim ponašanjem. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi upitanje poslanik sallallahu alaihi ve sellem o tome šta će najviše ljudi uvesti u džennet. Pa je rekao takva wa husnul huluk. Bogobojaznost i lijepo ponašanje. Pogledajte, najviše šta će biti razlog da će najviše ljudi zaslužiti Allahovu milost i džennet, to je bogobojaznost i lijepo ponašanje. Zato cijenjena braćo, povedimo računa da stalno kod sebe izgrađujemo osjećaj prisnosti i bliskosti sa uzvišenim Allahom, koja će na nas pozitivno djelovati da popravimo svoje ponašanje, jer najteže šta je u vjeri postići jeste iskrenost. Da se ne prikazujemo ljudima da smo ovakvi, a kada se osamimo, onda da se drugačije ponašamo. Ili kada dolazimo namaz da obavimo, da ga dođemo iskreno Allaha radi obaviti, kada postimo da to činimo radi Allaha, kada dajemo zekija da to činimo radi Allaha, kada obavljamo hađ isključivo samo iz želje da zaslužimo Allahu milost i oprost. Jer ukoliko nam se sa nijetom pomiješa neiskrenost i prikazivanje ljudima, sve će to biti na kraju uzaludno. I ono što je vrlo interesantno, evo, za kraj današnje hutbe da spomenemo, jeste jedan interesantan slučaj. El Asme'i pripovijeda, kada se mom djedu Ali primakla smrt, sakupio je svoju djecu i kazao im sljedeće. Da li je iko ovo od nas doživio da mu je babo ili dedo ovako nešto poručio? Pogledajte šta im je kazao. O djeco moja, postupajte lijepo prema ljudima. Tako da kada budete odsutni, da čeznu da vas ponovo sretnu. Znači, kad odete negdje, da sredina u kojoj živite jedva čeka kad ćete se ponovo vratiti da im falite. I drugo što im je rekao, a kada umrete, da plaču za vama. Ovo je doista tako divan savjet. Da li mi kad odemo iz svoje sredine gdje stanujemo i gdje živimo, da li sredina osjeti da im falimo? Da li kažu kad se vratimo sa nekog putovanja ili godišnjeg odmora, pa gdje si, jedva sam čekao da se vratiš? Ili ti kaže, pa nisam ni primijetio da, da si negdje otišao. Ono, ti se vratiš i kažeš, pa bio sam na putu, pa kaže, nisam ni primijetio da te nema. Ili, pogledajte na dženazama kako se danas ljudi ponašaju. Znači, ako nekoga iskreno voliš, na dan njegove dženaze, dakle, kada preseli i bit ćeš tužan, osjećat ćeš da ti već fali i da doista je rastanak sa takvom dragom osobom težak. Međutim, na dženazama danas ljudi pričaju, planove, dogovaraju, isto kao da nisu došli na dženazu i vrlo malo pouke uzimaju. Vrlo su rijetki slučajevi da danas vidimo nekoga da plaće na dženazi. To je znak krutosti ljudskih srca, to je znak međusobne udaljenosti, dakle to su loši znakovi nedovoljno dobro izgrađenih odnosa i lošeg ponašanja. Zato popravimo svoje ponašanje. Nastojimo da doista budemo iskreni prema Allahu, prema samima sebi i prema ljudima. Ponašajmo se lijepo prema ljudima. I neka poruka današnje hutve bude. Ponašajmo se tako lijepo sa ljudima da im doista falimo. Kada odemo, da jedva čekaju kada ćemo se vratiti, i kada preselimo na ahiret da budu tužni zbog rastanka sa nama. Molim Allaha uzvišnog da nam promijeni stanje na bolje, da nam popravi naše ponašanje, da nam popravi situacije u našim kućama, u našim porodicama, u našoj rodbini, da popravi naše međusobne odnose na bolje, da se iskreno u ime njega volimo i molim Allaha da promijeni stanje muslimana u čitavom svijetu na bolje. Amin. Aqulu ma sami'tum واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم